Լանա, դուք 1 տարի է արդեն բացի ձեր մասնագիտությունից հաշվապահի ունեք նախասիրություն, սկսել եք գիտար նվագել։ Գործիքը որպես այդպեսին գեղեցիկ է, նաև բարդ կարծում եմ։ Եվ հակասություն կա կարծես, թե հաշվապահի թվում է 4 մասնագիտության ու ռոմանտիկ գիտարի միջև։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք գիտարը, որոշեցիք, որ պետք է նվագեք։ Դա իմ համար երազանք է եղել, ճիշտն ասած, միշտ որ տեսնում եի ինչ-որ մեկը նվագում է, միշտ ախանձում էի, ինչի ես չեմ կարողանում, փոքր ժամանակ ուղակի սովորում էի ֆիզմատում ու ժամանակ չկար գնամ ինչ-որ մի ուրիշ բան սովորեմ, նաև ասում էին, որ տարիքն է անցել, փոքր ժամանակից են առաջ սովորացնում, այդ հիմա է, որ արդեն հնարավորություն ունես թեկուզ եւ ինչ տարիք լինում ա լինի, կարողանում ես ինչ-որ մեկին դիմել, ես սովորել։ Պատահական ընկերուհուց իմացա Ջուլիետա Գրիգորիևնայի մասին, մի անգամ եկել եմ ակումբի համերգին, մի տեսակ սիրահարվել եմ իրանց ու հետո հայտարարություն եմ տեսել ինտերնետում հենց Facebook-ում, որ Ջուլիետա Գրիգորևնա շակերտները հավաքում, ասացի դե լավ գործիք չունեմ, բայց գրեմ էլի։ Մի գուցե կստացվի։ Գրել եմ, ասում եմ, հա, խնդիր չկա, ոչինչ մի հատ գործիքեր կա, միչև դու քոնը կառնես, դու կպարապես։ Տենց է սկսեցի կամած-կամած եւ միացա ակումբին։ Հիմա արդեն նվագում ենք ու մեկ այնչքան էլ հաշվապահությունը չոր լինի։ Այդ ամեն ինչը շատ է պետք, որովհետեւ ուղեղը դե լա հանգստանում, մի տեսակ կտրվում ես ամեն ամեն ինչից ու հայտնվում ես ինչ որ մի ուրիշ աշխարհում, լրիվ ուրիշ մարդկանց հետ։ Իհարկե երաժշտությունը թույլ է տալիս կտրվել ընդհանրապես իրականությունից որոշ չափով, այն բաներից, որոնցից գոհ չես, առհասարակ առօրյայից, հոգնեցուցիչ ինչ որ ժամանակահատվածից եւ երազել այն ամենի մասին, ինչ ուզում ես, տեսնել այն ամենը, ինչ ուզում ես։ Հեղինակային ակումբին որոշակիորեն ծանոթ եմ համերգներին ներկայ եմ եղել եւ բավական ակտիվ են միջոցառումների ժամանակ։ Երևի արդեն հասցրել եք համերգներին նվագել, Այո, այո, արդեն հասցրել եմ։ Օգոստոսի 12-ին հրապարակում նաև մեր համեր գնորից կկայանա։ Քանի որ հուլիսի 1-ին մենք 2 տարեկան ենք արդեն դարձել եւ նախարարության հետ քննարկել ենք այդ հարցը ու որոշել ենք մի հատ համեր կազմակերպել ու առանձին հանդես գալ Նոր էլ գնացել ենք Պատարա, այդտեղ ընտանեկան ճամբար ա եղել, մեզ հրավիրել են։ Երևի 2 ժամ տևեց մեր համերգը ու շատ լավ շրջապատ ա եղել այդտեղ։ Մեզ նաև շնորհակալագիր են տվել նախարարության կողմից։ Մոտ 4 համերգին ես մասնակցել եմ։ Գիտարը յուրահատուկ գործիք է։ Ինձ համար ամենայն դեպս ռոմանտիկայի երազանքի հետ կապված, բայց երևի սովորելն էլ հատկապես մեծ տարիքում այդքան էլ հեշտ չէ։ Թե սխալվում եմ։ Եթե ցանկություն լինի, <laughs> երևի ամեն ինչ հեշտ է։ Դժվարը սկզբից է լինում, իհարկե ցանկացած մի բան երևի թե որ սովորում ես, դժվար է լինում, բայց կամած-կամած արդեն հեշտանում է։ Մի քիչ ցավոտ է լինում ակորդներ բռնելը, բայց հետո արդեն չես նկատում ոչ մի բան։ Ինչու հենց գիտարը ձեզ գրավեց, ինչով է առանձնանում գործիքը։ Դաշնամուր էլ եմ ուզում սովորեմ, բայց որ դիմեցի ուսուցչուհուն, ասեց, որ արդեն ուշ է, դա եղել է դեռ 98 թվականի, երբ նոր եմ եկել Ստեփանակերտ։ Դրա համար էլ չստացվեց, ճիշտ է, մի քիչ վակալ եմ զբաղվել եւ այլն, բայց չստացվեց։ Իսկ գիտարը հոգու ընկերա երևի։ Եթե լարված ես, եթե ինչ որ ինչպես դուք ասեցիք, դժվար պահեր ա լինում, դու կարողանում ես առանձնանալ կամ քո հետ ինչ որ տեղ տանել, թեկուզ հարույքի մոտ նստել, դա լրիվ ուրիշ տպավորություններ ignorerat honom. Խումբը հիմնականում երիտասարդներից է կազմված, հետևաբար այնտեղ դուք միայն գիտար նվագել չեք սովորում, շփվում եք, որոշակի մտերմություն եք ձեռք բերել, առանց դրան էլ չի լինի, եթե ակումբ է, եթե միասին եք աշխատում։ Այո, մենք ամեն տարի գոնե մեկ անգամ աշխատում ենք միասին ինչ որտեղ գնալ։ Օրինակ անցած անգամ գնացինք Արշավ, Տողյուղ, մասնակցեցինք գինու փառատոնի, հետո արդեն առանձնացանք, գիշերը մնացինք տեղ, Իրիկունը գնացինք գնացինք տուն, այս տարի գնացինք Տադիվանք։ Իհարկե այդ երկու օրը, որ բոլորս միասին ենք անցկացնում, ուզում ես, չես ուզում, դու բոլորի հետ շփվում ես ու իսկապես ընկերական միջավայր է ստեղծվում։ Բայց մենակ գիտար չի, որ մերոնք նվագում են, ճիշտն ասած, մենք ունենք նոր գործիք, ուկուլելե է կոչվում, այդ էլ է գիտար, ուղղակի ինքը փոքր է, 4 լար ունի, այդ մեկը հարությունն է նվագում, մեկ էլ շվի ունենք արդեն եւ նվագող Արմաննա երևի կճանաչեք։ Երեխաների ծնունդով մենք անպայման նվեր ենք անում եւ հարությունի համար ուկուլելեն նվերեցինք, Արմանի համար շվի ու նույնիսկ մեր համերգներում արդեն մեկ անգամ շվին ա եղել բարդակում, ա եղել համ համերգը, օկուլելեն էլ պատառը արդեն եղել է։ Այսինքն նաև գործիքներն են ավելանում կամած կամած։ Այո։ Ընդ որում շատ յուրահատուկ գործիքներ։ Հա, ով ինչ սիրում է, մենք աշխատում ենք ինչ որ մի ձև գտնել եւ նվերել։ Մեզ համար էլ լավ, մենակ գիտար չի, տարբեր ձևի երգեր ենք կարողանում ավելացնել մեր երգացանկում։ Ունեք սիրած ստեղծագործություն, երգ, որ դուք նվագում եք։ Երևի հորինված սերն ա, որ բոլորս շատ ենք սիրում։ Ժուլիետա Գրիգորևնային երջանկության բանալինա շատ լավ երգ ու երևի մեր հիմնա արդեն կոչում։ Չնայած հիմա մենք նաև գրել ենք առանձին մի երգ, դա արդեն կլինի իսկական մեր հիմնը եւ դուք դա կլսեք ամիս 12-ին։ Երևի այդ երկու երգն ա, որ ամենաամենաշատն եմ սիրում։ Բարեբախտաբար հեղինակների հետ էլ ակումբի անդամները հնարավորություն ունեցել են հանդիպելու համատեղ համերգի, ինչը երևի էլի մոտիվացնող փաստ է։ Երբ հանդիպում ես, երգում ես երգի հեղինակի հետ հետ։ Իհարկե, ճիշտ է, ես չեմ հասցրել, միայն Արմեն Մովսիսյանի հետ եմ ես հասցրել հանդիպեմ ու ծանոթանամ, բայց երեխաները նաև Էդուարդ Զորիկյանի հետ էին հանդիպել, Արեկ Նազարյանի հետ, նույնիսկ եթե տեսնեք մեր Facebook-յան էջում, մենք իրանց ծնունդն ենք շնորհավորում ինչ որ որը մի շնորհավոր են հենց ձայնագրում իրանց ուղարկում ու իրանք էլ էս տարի հենց Արշավից վերադարձանք եւ Արեկ Նազարյանը մեզ շնորհավորեց երկու ամյա տարեդարձով Արմեն Մովսիսյանը մի բանա որ դու ես սովորում մեր ուսուցիչի իսկապես ինքը շատ լավ է ու տաղանդավոր է բայց օրինակ նույն Արմեն Մովսիսյանը որ գալիս է ինքն էլ մի բան ուրիշ կերպ է ցույց տալիս ու շատ հաճելի է շփվելը հեղինակի հետ։ Իհարկե, սովորել ամեն դեպքում բոլորից կարելի է, հենց ակումբի ներսում մեկը մյուսին ինչ որ բան ուղղել, ինչ որ բան սորոցնել, դա բնական երևույթ է, բայց այլ զգացողությունը երբ երկի հեղինակի հետ ես երկում, նվագում, ու նրանց համար էլ կարծում եմ հաճելի է, երբ երկը նվագում են, երգում են, երևի լսում է ուրիշ կատարում իր երգի։ Օրինակ, մի երգ հենց Ջուլիետա Գրիգորիևնայի երգնա «Դու ես» կոչվում է այդ երգը ու մի քանի անգամ արդեն մենք համերգի ժամանակ իր հետ նվագել ու երգել ենք։ Չգիտեմ ինչքանով ագող, <laughs> բայց երևի թե լավ է հնչում, շատ սիրուն երգ է իսկապես։ Սխալների վրա սովորում են ամեն դեպքում, ամեն ինչ առաջին անգամից չի ստացվում, կարևորը երևի չնահանջելն է։ Այո, այո, առաջի անգամից միշտ մի քիչ ուրիշ ձև ալինում, նույնիսկ համերգը, ես հիշում եմ առաջի համերգը ինչքան լարված էի, ինչ որ սխալներ էին նույնիսկ թույլ տալիս, բայց հետո արդեն կամած կամած քեզ հավաքում ես <laughs> ու արդեն նորմալ ստացվում է, իհարկե։ Այլ հարց է պարապելու ընթացքում, այսինքն ակումբում ուղակի երբ ինչ որ երեք եք սովոր որում նվագում եք, այլ հարցը երբ համերգ է։ Ու շատ հանդիսատես կա, ընդ որում Արցախում ինձ թվում է վերջին տարիներին ավելացել են հեղինակային երգի սիրահարները։ Այո, ամեն անգամ ես համերգներում ավելի շատ մարդիկ եմ նկատում ու կամած-կամած իսկապես այդ շրջապատը մեծանում է։ Տարբեր են զգացողությունները ակումբում ուղակի պարապելիս եւ համերգ նվագելիս։ Իհարկե, երբ համերգ ա դու քեզ մի քիչ ուրիշ ձև ես զգում, պատասխանատվություն ես զգում, որովհետեւ դու զգում ես, որ իրավունք չունես ես սխալվելու, ակոմբում ենք, որ հավաքվում ենք, փորձերի դու կարողանում ես ինչ-որ մի բան սխալ անել կամ ինչ-որ տղծից աղել թեկուզ։ Ու ճիշտ է, արդեն բոլորս իմանում ենք ով որտեղ ինչ կարող ամորանա կամ սխալվի ու իրար օգնում ենք նույնիսկ ու դա շատ կարևոր է ճիշտն ասած, որովհետև երբ դու առաջի անգամ սխալվում ես, դու մտածում ես, այս մեկը էլ իմ հետ չի երկի կամ հետո ինչ որ խնդիր կունենաս, բայց օրինակ մեր մոտ դա իսկապես ինչը շատ կարևոր է, երեխաները տենց բան պայման չունեն։ Իրանք քեզ օգնում են, իրանք աջակցում են եւ ամեն ինչ կամած-կամած ստացվում է։ Դուք որպես երիտասարդ եւ արդեն մշակույթում որոշ չափով ինչպես եք գնահատում այդ երիտասարդների վերաբերմունքը ընդհանրապես արվեստին, մշակույթին, Ես զգում եմ, որ երեխաները հետաքրքրվում են մշակույթով։ Բայց իհարկե ոչ բոլորը, միգուցե նաև մարդիկ կան, ով ժամանակ չունի ուսուցման հետ կապված, որովհետև ես լիքը մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր իսկապես ուզում են ինչ-որ բան սովորել, ինչ-որ բանով զբաղվել, բայց ժամանակի առումով ուղղակի չեն հասցնում։ Այսինքն ցանկություն այնուամենայնիվ կա երիտասարդները հատկապես ուզում են տեղյակ լինել, սովորել ինչ-որ բան, գնահատում են։ Այո, այո, այո։ Ինչ կցանկանայիք երիտասարդների համար։ Կցանկանամ մտածելով ընտրեն իրենց մասնագիտությունը, սիրեն այդ մասնագիտությունը ու երբեք ինչքան էլ դժվար լինի, չթողնեն իրենց սիրած գործը ու միշտ շարժվեն առաջ թերևս երիտասարդներին բնորոշ այդ հատկանիշը պահպանեն առաջ շարժվելու։ Այո, ու հիմա ճիշտն ասած, երեխաները ես նկատում եմ, որ ինչ որ նպատակներ են դնում իրancs արչև, ինչ որ մի բան կարդում սովորում են, նաև ինքնուրույն ոչ թե ասենք միայն համալսարանում, այլ կան տենց մարդիկ, նույնիսկ մեր ակումբում ես օրինագիտեմ, հա, մասնագիտությունը էսա, բայց լսում ես, այ այս գիրքն եմ ուզում, այ այս մեկը, բայց էսի լսել ես, էս մի կարդացել ես, այսինքն իրանք հետաքրքրվում են ինչ որ ուրիշ բան բաներով ու նույնիսկ եթե այստեղ դա անհասանելի է, այսպես ասած, իրանք փորձում են ինքնուրույն դրան հասնել։ Ու դա շատ կարևոր է։ Այսինքն սերնդե սերունդ քանի գնում է ավելի նպատակասլաց են դառնում եւ գիտեն ինչ են ուզում, այսպես ասենք որոշ տոկոսը հա Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար Լանա ձեզ ստեղծագործական հաջողություններ որ արվեստը միշտ ձեր հետ լինի գիտարից անբաժան գուցե հետագայում նաև ավելի սիրեք ավելի խորանաք ու ինքներդ սկսեք ստեղծագործել լավ կլինի թող ամեն ինչ ընթանա այնպես ինչպես ինքներդ եք ուզում եւ նույն դրական տրամադրվածությամբ շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Ինձ արածեր օթը Երբ դու դեռ անծանոթ էիր Իմ ներսում դրսից շնչած Մաքուրոտն ու կարոտն էիր Ու թվում է թե վաղուց եմ նկարել հոգի Աչքերիս խորքում պահել եմ քո կարոտից շշտանդրելու մազերս հիտ չէ որ դու նա տեսնենալ քեզ Իմացիր որ իմ աշխարհը Սես մտակ է ապրում անտես Հենց հիմա քեզ տարոտում եմ Թե անգամ գրկում ես իմ Քեզ ամուր պահել եմ չեմ տա ոչ մեկին Ամեն օր ես նկատում եմ Որ սրտի խորկում ես իմ Իմ անվերջությունն իմ թթվածի Իմ թթվածի Thank you. Música